Հարգելի ունկնդիր, այսօր հյուրս Էլմիրա Դաբաղյանն է։ Զրուցելու ենք Ստեփանակերտի ու Ստեփանակերտցիների մասին։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ, որ այսօր այստեղ եք հանրայինի ստուդիայում։ Շնորհակալություն։ Դուք Արցախում չեք ծնվել։ Ձեր ծննդավայրը Շամքուրի շրջանի Լեռնային Ջագիր գյուղն է։ Ստեփանակերտը ինչպես դարձավ ձեր քաղաքը։ 1958 թվականին մեկ տեղափոխվում ենք Իսմայելի շրջանի ադրբեջանական ինչ որ մի գյուղ։ Ես այն ժամանակ 2 տարեկան չկայի, կարճ ժամանակի ընթացքում մեր ընտանիքը տեղափոխվեց հայկական յուղ Նորշեն։ Հա, կողոզի նախագահան իմանալով որ ադրբեջանական յուղում հայկական ընտանիք է բնակվում, ինքը անձամբ մոտիկացել եւ մեզ տեղափոխել է հայկական յուղ, որ մենք սովորենք հայկական, ապրենք հայեցին։ Ես սովորում էի բժշկական տեխնիկոմում, Իսմայելի շրջանում Հետո հայրս որոշեց, որ պիտի տեղափոխվեմ Բաքու, երազում էր լինեմ իրավաբան։ Տարի մի քանի ամսից հետո հայրս մահանում է եւ մայրս հնարավորություն չունենում տեղափոխում եմ գյուղ։ Գյուղ եմ տեղափոխում Նորշենը։ Հա, ես զգում եմ, որ պիտի տեղափոխվեմ ինչ որ մի այլ բնակության վայր եւ մեր մաթեմատիկայի ուսուցիչը պատմում էր Ստեփանակերտի մասին ինքը հերակա սովորում էր Ստեփանակերտում ինստիտուտում իրան բարերով, իրան ամեն ինչով սեր արտնացա, որ պիտի անպայման տեղափոխվեմ այն միջավայրը, այլ վայրը, բնակության, որ տարերը գրված է հայկական խանութների ցանակները հայերեն։ Ցանակները հայկական, վերջնական որոշեցի եւ 1976 թվականին եկա Ստեփանակերտ։ Մեն մենակ։ Մեն մենակ։ <laughs> Ստեփանակերտը ինչպես դիմավորեց ձեզ։ Արդեն ավտոբուս ուտեղ հասավ, ինձ բացատրեցին, որ պիտի իջնենք ավտոկայան, ասին որ ավտոկայան, դե ես չէի իմանում, որ կենտրոնականել կա, Շուշվաուգլն էլ կա։ Ասի դե երևի Շուշվաուգլը էլի։ Իջա որ տաքսի նստեմ, ինձ ասին 5 ռուբլի։ Ես միանգամից զարմացա Բաքու քաղաքում Երևան եմ եղել այլ քաղաքներում, ինչ հա գոչում։ Զգում եք, որ մեծ գումար է պահանջում։ Զգում եմ, որ այն ինչի ոստիկան կարկաղնած խնդրեցի ասի ես մի ապահով տաքսի եմ խնդրում գնամ Ղարաբաղ հյուրանոցում։ Ես այդ մարդուն շնորհակալ եմ ամբողջ կյանքս։ Գործը թողած նստել ենք ավտոբուսը, երթուղայինը ինձ տարել դասավորել են Ղարաբաղ հյուրանոցում։ Ձեր ցանոթը, ում ճանաչում եք Ստեփանակերտում, աշխատում էր հյուրանոցում։ Հա, հերավոր բարեկամ էր, հերավոր ցանոթությունների։ Իր անունով եմ ես եկել ստեղ պիտի աշխատեի, պիտի ապրեի, մնայի, մի բան անեի, papas չկար, փոքր երկու ախպեր ունեի, մաման չեր կարա օգնի, շնորհակալություն այդ մեր ծանոթին հերավոր բարեկամին աշխատանքի մտա, հետո ամուսնացա, ես ցանկանում էի շարունակել ուսումս, բայց անհնարին դարձա, որովհետև արդեն անծանոթ միջավայրում էի, հետո մամաս համահացել, ընտանեկան հանգամանքների պատճառով չհաջողվեց բարձրագույն կրթություն ստանալ։ Այո։ Ձեզ Ստեփանագերցի համարում եք։ Իհարկե, եթե ես մտադրված ու եկել եմ հայ տարի բարի հայեցի լինելու եւ առ այսօր էլ ես մնում եմ ապրում եմ Ստեփանագերտում եւ ցանկություն ունեմ միջև վերջ հույսով եմ որ պիտի ապրենք Արցախում պիտի ապրենք Արարենք հայեցին քաղաքի որ անկյունն է սիրելի ձեզ համար։ Ամեն վայր, բայց իմ ստեփդիս թաղամասը ինձ համար ավելի հաճելի, ավելի ընդունելի եւ ավելի հանգիստ միջավայր եմ գտնում, որտեղ իմ սեփական տունը, ընտանիքս, երեխեքս ապրում ենք ստեփդիս թաղամասում։ Եթե այսօր ձեզ առաջարկեն ապրել Հայաստանում, այլ քաղաքում, այլ բնակավայրում, կհամաձայնեք։ Ոչ, որովհետեւ մենք գիտենք, որ մեր Արցախը հայկական ոչ թե հող է, այլ հայրենիք է, պապական հայրենիք է։ Դրա համար ես Ղարաբաղցու ասած մի վում նստած մեջտեղ աշխատում եմ մնամ ապրեմ։ Հնարավորություն ունեցել եմ, ունեմ, բայց չէ։ Միան ապրել Արցախում, մեր հայկական պապենական հողում։ Դուք ասում եք տարբեր քաղաքներում եք եղել։ Ինչով է առանձնանում Ստեփանակերտը։ Ձգողությունը, հողը, ընտանիքը, տունը, աշխատանքը, շրջապատը, կոլեկտիվը, հարգանքը, Եթե հեռանում եք Արցախից, Ստեփանակերտից, Ստեփանակերտը ձգում է ձեզ։ Անպայման։ Քիչ չեք ապրել նոր շենում։ Ինչ էլ լինի Լեռնային ջագիրը ձեր ծննդավայրն է, չեք կարոտում։ Հիմա դրանք մերը չեն, մարդիկ տեղահանված։ Հյուր էինք մենք, որովհետև այնտեղ ասում էին ադրբեջանական, բայց որ ես իմանում եմ, որ Արցախը հայկական է, ներկապահին ես գտնում Արցախում, ոչ մի տեղ ամեն տեղ ելել եմ Լենինգրադ, Ուգագրադ, Պիտեգորոս, Ստավրոպոլ, անգամ ինձ առաջարկել են իմ բարեկամներս, քուր եղբայրներս, ես չեմ կարողացել։ Որ էլ գնացեմ կար ժամկետով, մի քանի օրով մի անգամ տղես մի ամսով տոմսեր վերցրել ինքնաթիռի, հետ դարձինն էլ ասի տար փոխ է, ասի մամա, չէ, հնարավոր չէ, ասի տար փոխ է։ Տարանք փոխեցինք, մի քիչ էլ գումար ծախսեցինք, բայց 15 օրում ես հետ պիտի գայի տուն։ Ուր էլ գնում եմ մեր հողը։ Այստեղ անգամ էլեկտրասյուներն են իսկ բարեում, <laughs> ծառերն են բարեում։ Դու ոչ մեկը ոչ, չգիտեմ չգիտեմ, հարազատ եմ։ Այնտեղ ուրիշներ չեն, ձեր հարազատներն են, բարեկամների, մերձավորների շրջապատում եք։ Մորել գնում եմ, ես հյուր եմ զգում։ Ցանկանում եմ շուտ տուն վերադառնալ։ Ով ապրում է Ստեփանակերտում, համարում ենք Ստեփանակերտցի։ Այնուամենայնիվ կա Ստեփանակերտցի եւ իսկական Ստեփանակերտցի։ Ինչը իրեն թույլ չի տա իսկական Ստեփանակերտցին։ Մենք պիտի ապրենք Ստեփանակերտում։ Մարդ կա, ասմատ, պիտի տեղափոխվենք ուր։ Մեր հայրենիքը էսյա մենք պետք է ապրենք Ստեփանակերտում։ Ես չեմ ցանկանա ապրել մի ուրիշ վայրում, ուրիշ բնակավայրում։ Գուցե ես չեմ ճիշտում։ Հայեմ Արցախում պետք է ապրենք։ Ստեփանակերտ քաղաքը ամենից համ գեղեցիկ, մաքուր, հաճելի, կանանչ։ Ընդհանրապես ես սիրում եմ կանանչը։ Մի անգամ ընդուգի ճյուղերը կտրել թափել եմ, գնացեցեմ սաղ աճելա ես ինչ ծաղիկել դնեմ, ինչ ծառել դնեմ, դեռ չի եղել այդպիսի մի դեպք, որ իմ տնկածը, իմ խնամածը չորանա։ Ճանապարհը անցնելիս թույլ եմ տալիս ինձ նկատողություն տամ կանանչը կողքրտելով մարդիկ անցնում են կամ կաղնաստեղը ծառի ճյուղ հենց այնպես էլի ձևի համար։ Ուղղակի զբաղմունք երևի այն օրը աչքովս եմ տեսել, չեմ ասի որդ դե, է։ Ուրեմն ես սիրում եմ, կանանչ սիրում եմ եւ սրտի ցավով պիտի ամեն ինչը մենք անգամ են լույս ջուրը խնայողաբար պիտի անգամ են նստարանները մտնում ենք երթուղային այնտեղ ինչ որ գրում են պատրած, այնքան վատ եմ զգում, անհարմար եմ զգում, հետո թափում են ձերքի ընկածը թափում են չէ որ մենք ենք նստում այդ միջավայրում այդ նստարանին այդ կանգառում ցանկանայի առիթից օգտվելով խնդրել մեր բոլոր բնակիչներին մի թափեք աղբը իսկական Ստեփանակերտին նման բան թույլ կտա սրտացավ Ստեփանակերտին ոչ իհարկե ոչ Ստեփանակերտում ինչ նոր ավանդույթների, սովորությունների եք առանջվել։ Ծնողներից ես լսել եմ, որ պիտի մարդ ինչքան կարողանում լինի բարի, լինի աշխատասեր, կարկապա, նկատողություն չտա դիմացին, բացատրի հասկացնի, այդ մեր ընտանիքում եղել է, առավոտները մեկ մյուսին բարի լույս ենք ասում, իրիկոնը բարի գիշեր ենք ասում, անում ենք այն, ինչ որ հաճելի է։ Ստեփանակերտը առանց ում չէիք պատկերացնի։ Ստեփանակերտը առանց հայ։ Ստեփանակերտին շատ հատերասեր էր։ Դուք հավանաբար բացառություն չեք։ Մենք ունեինք լավ դերասաններ, լավ թատրոն, թատրոն հաճախում եք։ Որ ասեմ շփաթական չէ, գոնե երկու շփաթը մեկ, ամիսը մեկ, ամուսնուս հետ, երեխաներիս հետ թատրոն էին գնում կինո, կինոներ, թատրոններ։ Ստեփանակերտցիները նաև շատ սիրում էին կինո դիտել։ Անկամ նախորդ տոմսեր ենք վերցնում, նախորդ պատրաստում էինք տան գործերով ամեն ինչ դասավորում ենք, որ հետո մենք անպայման պետք է գնանք կինո։ Կինո Ռասիան, կինո մեկը օկտեմբեր, օկտեմբեր։ Կան մարդիկ առանց որոնց Ստեփանակերտում ըստ ձեզ ինչ որ բան կպակասեր Մարգո Բալասանյանը լավ հիշում եմ, Ստեփգեսը ճուներ իր խենթերը, իր գժերը։ Ինչքան տեղյակ եմ չէ, բայց քաղաքում պոստատարոն էինք Թայդին, որ ավելի շուտ էր ոդկով տեղ հասնում, քան մեքենան, քան տրանսպորտը։ Ստեփանակերտին ինչով կարող է օգտակար լինել իր քաղաքին։ Թաղային կոմիտեի նախագահ եմ 2008 թվականից աշխատում եմ ինչ որ բան ավելացնել, թաղում, լավ բաներ առաջ տանել Օրինակ երեխաները դպրոցից հետո կանգնում են, զրուցում են, գրվում են, մեկը մյուսին հրմշտում են, որից տեսնում են ամա ճոճել մրան գալիս է, սրվում են ասում եթե մեծերը օրինակ մի մոր քուրի կողքից կաղնեմ անինք են դե մեր լեզվով ասեմ եթե երկու կնեգել վնկենանք հիսել յուրասնհը դուք ինչ չնեն չմուք սկսինք ձեր ըրածը անելը ձեզ տուրկիկյա աչի չի չի հետո տղաներ կան, որ ծխախոտն են։ Ամեն մանրուն աչքիս երևում, չի վրիպում։ Չի վրիպում։ Ոչինչ։ Ոչինչ չի վրիպում։ Չգիտեմ, այդ ուշադրությունից հատ, այն բնավորությունից հատ, անտարբեր չեմ կարող անցնեմ։ Կանչում մարդավարի բացատրում եմ, Երկրորդ անգամ ես այդ թերությունը չեմ նկատում։ Երեխաները ձեզ սիրում են, թե ձեզնից վախենում են։ Ոչ, առաջինը թե երկրորդը։ Երեխաները ինձ հարգում են, երևի սիրում են, որտեղ լսում են։ Եթե մարդ մարդու լսում է, ուրեմն ինչ որ հարգանք կա եւ շնորհակալ եմ մեր բոլոր երեխաներից, մեր տարածքի իմ տարածքի։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորի մեծերն է, փոքրերն է, որ մասում էլ կաղնած եմ, կմոդիկանան, կհարցնեն, կբարևեն, անգամ երթուղայինա իրանք անցնելուց, ասում եմ, ես անց եմ գացա խենձի շալ չուս, անգամ մանկապարտեզի երեխեքն են ծուցել մերա, պայտո եշալ չկը ինձ խճկի եշալ։ Թաղի բոլոր բնակիչներին ճանաչում եք Երևի 90 երևի չի, հենց 90%, հա, այն որ փոքրիկներ օրինակ 5 տարեկան ավեց հա 7 հա մի քիչ մեծանում են, կարա մի քիչ, մի քիչ բացելի։ Այո։ Որպես թղային կոմիտեի նախագահ շատ եք առնչվում քաղաքապետարանի հետ, քաղաքապետարանի պաշտոնյաների հետ։ Ինչ գնահատական կտայիք քաղաքապետարանի գործունեությանը։ 2008 թվականից առ այսօր երրորդ քաղաքապետն է, առաջինը Լելա Միքայելյանը, հետո պարոն Գրիգորյանը, ներկապային պարոն Սարգսյանը, գոհ շնորհակալ եմ, ինչ հարցով եմ մոտիկացել, ինչ եմ խնդրել եմ, հնարավորինս աջակցել են։ Նոր մի ամիս առաջ հիվից պետական մանկապարտեզը վերանորոգվել է, առիթից օգտվելով իմ խորին շնորհակալությունն եմ ասում պարոն Սարգսյան ձեզ, որ այս սուղ պայմաններում դուք հնարավորություն եք շրջափակման շրջափակման եւ այս սուղ պայմաններում դուք հնարավորություն եք ստեղծել մանկապարտեզը վերանորոգել։ Մանկապարտեզը ինձ համար ամենահարազատն է, ամենահարազատը, որտեղ ամեն ինչում մասնակցել եմ այդ շենքի ձեր գաղափարն էր, որ այդ տունը գնեն։ Այո, այդ տունը լելա գրավում, խնդրել եմ այդ շենքը պետական գրավիցանել են գրավիցանել են խոհարարն եմ աշխատել ընդեղ մակրությունն եմ ես ինքս իմ ձեռոսաղ արել վերջում էլ ես դրույքի ցանկությունս է դելել աշխատում եմ ստեփգեսի փոքրիկները եւ շրջապատի երեխաները հնարավորություն ունեն հաճախելու մանկապարտեզ։ Քաղաքապետարանի ուշադրությունը ինչի վրա կհրավիրեիք։ 10 վարշանաբարները բացվեն, մտնենք բնականոն հունով կյանքը ընթանա, կյանքը ընթանա, օրինակ առաջարկի գրավոր չեմ դիմել, բայց ցանկություն ունեմ կանգար խաղահարապարակներ փողոցները մի քիչ կարգավորվի, բարեկարգվի, որտեղ խճապատածա անձրևների սելավների ժամանակ ճանապարհները ձեր թղամասի մասին եք խոսում։ Ինչի՞ չէի քանի, եթե դուք լինեիք քաղաքապետը։ Ինչ համար ավելի հաճելի է լինել քաղաքային կոմիտեի նախագահ, թող ով ցանկանում է քաղաքապետ լինի, ես չեմ ցանկանում։ Ինչ կուզենայիք ասել Ստեփանակերտցուն։ Կցանկանայի խաղաղություն նախ հետո լինենք ուրشادիր մեր քաղաքի հանդեպ, մեր Արցախի հանդեպ ամենալավը, ամենալավ բաները։ Շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալություն հրավերի համար։ Մարգարիտներս իմ քաղաք Արաբաղի վարարակներս իմ քաղաք ավարտվեց Մայրաքաղաք հաղորդաշարի հերթական 2023 թվականի հունիսի 16-ի թողարկումը հիշեցնեմ հաղորդման հյուրը Էլմիրա Դաբաղյանն էր զրույցը Ստեփանակերտի ու Ստեփանակերտցիների մասին Ստեփանակերտ Ստեփանակերտ իման նման իման քաղաքների քաղաքամայր Ստեփանակերտ Ստեփանակերտ հայաշունչ հարազատ դու իմ երկերի ծննդավար